для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія шаноўныя слухачы прапануем вашай увазе старонкі кнігі ивана шамякіна трывожнае шчасце выканаўца артыстка маргарыта захарыя у Сашу быццам ударыла токам, скалануўся, уздрыгнуў кожны нерв. Гэтую песню яна ўпершыню пачула некалькі дзён назад. Тут жа ў гэтым закутку, такі ж вячэрні час, гэтак жа амаль шэптам, Лялькевіч навучаў Даніка спяваць яе. І вось ужо спявае каваль, не, не адзін ён. Спявае камісар, Саша чуе яго голас. І сама яна таксама спявае – Суровая мелодыя гучыць у душы і ў галаве, запаўняе ўсю яе істоту. Яна падышла да спевакоў, засланіла іх ад акна. Але песня змоўкла. Алексей Сафронович гневна прашаптаў: «Гнілой фашысцкай нечысці загонім пулю в лоб і саскочыў з ляжанкі. Парамнесці і хлопцы чакаюць, каб яны часам не выбрыкнулі чаго-небудзь без мяне, Хлопцаў, беражыце, Алексей Сафронович з бацькоўскім клопатам папрасіў Лялькевіч. Аднойчы Данік і Цішка ўскочылі ў хату вельмі ўзрушаныя. Данік цягнуўся абрамаль сілком, той асабліва не ўпіраўся, але нагадваў раз'юшанага звярка, маленькі ў расшпіленым кажушку, вялікіх стаптаных валёнках, ён выглядаў нейкім дзікаватым натапыраным. Лялькевіч і Саша насцярожыліся – Хлопцы ніколі гэтак не ўрываліся, яны наогул рэдка хадзілі разам, каб асабліва не ўяўляць сваю дружбу і ставіліся адзін да аднаго гэтак жа, як кожны з іх ставіўся да любога іншага свайго равесніка аднавяскоўца. Яны спыніліся ў парозе. Данік задыханы, расчырванелы, кінуў позіркам, ці няма старонняга ў хаце і адразу да лялькевіча. Таварыш камісар, скажыце вы яму, <laughs> Вось жа дурань. Цішка стаяў збялелы, пасінелыя губы яго перасмыкаліся як ад боля вочы гарэлі такім гневам, што Сашы стала страшна. Усё адно, усё адно я застрэлю гэтага гада, усё адно я заб'ю яго, усё адно, прашаптаў ён, выставіўшы сціснутыя кулакі. Не так трэба забіваць, прыкрыкнуў Даніла падпольшчык. Лялькевіч зразумеў, што здарылася нешта вельмі сур'ёзнае. І па-камандзірску паказаў рукою закутак паміж печчу і грубкай, які стаяў месцам, дзе вяліся ўсе падпольныя размовы. Хлопцы зайшлі туды, прытуліліся плячамі да сцяны. Лялькевіч стаў насупраць іх тварам у твар шэптам загадаў: « Дакладвай данік. Паліцаі арыштавалі Ганну з рэпак. Нехта зноў данёс, што ў яе партызан начаваў. Вялі яе, а мы за крамай стаялі сачылі. А тут дачка яе манька гадоў шэсць ёй бяжыць следам хапаецца за кажух, крычыць: «Мама, мамачка, Данік змоўк і як бы прыглынуў нешта. А ў цішкі, вот вочы напоўніліся слязамі. Ён сарваў з галавы сваю аўчынную вушанку і закрыў яю твар. Фашыст ён, фашыст ён пракляты, Усё адно. Я яго і ўсё адно я яго, ты яго. Ты нас праваліў бы як эсэр, які. Спакойна, запатрабаваў Лялькевіч, па парадку, Што было далей? далей гад гэты бандыт гусіў цяпер ужо і данік ажно скрыгатаў зубамі як схопіць малую да як шыбне ў снег быццам гэта не дзіця не чалавек Сволач ён, сволач, ну цішка і не вытрымаў за пісталет. Добра, што я ўбачыў, Я не ведаў, што ў яго пісталет. У нас была пастанова удзень зброі не насіць. Навошта ён носіць як анархіст які, а? Добра, што я ўправіўся схапіць яго за рукою вырваць гэтую рэч. Данік дастаў з кішэні пісталет і працягнуў Лялькевічу. Добра, што нас ніхто не бачыў. Мы адны за крамай стаялі, самі сябе выдалі б разумею ж ты. Усё адно я, я заб'ю яго, з дзіцячай упартасцю цвердзіў сваё цішка. Лялькевіч прысеў на ўслончык. Саша, паглядзіце, калі ласка, каб нас ніхто не захапіў з нянацку, папрасіў ён. Але Саша ўжо стаяла на варце. Слухаючы іх размову, не спускала вачэй з акна, праз якое відаць была брамка. Лялькевіч спытаў ціхана стрымана, але сурова. Што ж гэта ты, герой, загубіць нас усіх захацеў? Не мог я, таварыш, страпянуўся юнак. Нервы слабыя, так? А партызану, падпольшчыку, трэба мець моцныя нервы, вельмі моцныя нервы ты уяўляеш, што мог бы нарабіць твой стрэл. Ты аднаго гусева, Я усіх бы іх, чатырох. Дапусцім. А потым. Тихон змоўк. Ну, а потым. Потым што вы рабілі б? Уцяклі б. Няўпэўнена прашаптаў цішка. Уцяклі, перадражніў яго данік куды б ты ўцёк? Сапраўды, куды можна ўцячы па такім снезе? Але дапустим, што ўцяклі б. Вы маладыя, спрытныя. А мы? Фашысты адразу схапілі б тваю маці, сястёр, мяне, Сашу. Ты падумаў пра гэта? Тихон ніжэй нахіліў галаву. Нічога ён не думаў. – докарался Абраданик. «У нашей суровой боротьбе с таким страшным и безлитостным ворогом самое головное – дисциплина. А ты порушил яе, порушил постанову организации не носить зброи. По сутности, ты порушил клятву. Мало того, у тебя нема вытрымки, значится, слабая сила воли». А калі ты трапіш у яшчэ горшыя абставіны, можам мы твае сябры быць упэўненымі, што ты не падвядзеш нас. Таварыш камісар, ды я памру, калі трэба. Памерці. Памерці самае лёгкае на вайне. Каб мы думалі аб смерці, чаго была б варта наша барацьба. Мы думаем аб жыцці аб шчаслівай будучыні для сваіх блізкіх, для народа. Зразумейце гарачыя галовы, Мы не адмаўляемся такіх стрэлаў, але цяпер наша асноўная задача збіраць, згуртоўваць сілы для залпаў, для вялікіх залпаў, якія мы зробім неўзабаве па ворагу. Замест таго, каб страляць калі позна ўжо, трэба было падумаць пра ганну раней. Чаму мы не ўпільнавалі гэтага дарагога нам чалавека, маці? Чаму не папярэдзілі? Якія партызаны да яе прыходзілі, з якога атрада? Нам павінна быць сорамна, што мы не ведаем, сорамна і балюча. Яна э, не ішла на сувязь, Пачаў апраўдвацца данік, зразумеўшы, што дакор гэта не аднаму цішку, але ўсёй арганізацыі. Мы спрабавалі наладзіць з ёй сувязь яшчэ ў восень. Сам стары займаўся, але яна і яму не паверыла. Яна нікому не верыла. Мы вырашылі, што тады яна выпадкова пякла хлеб партызанам, а потым спалохалася і больш да яе не падступіцца. Слаба, значыцца, мы ведаем, што робіцца ў вёсцы. А мы павінны ведаць усё, чым жыве, што думае кожны чалавек. А ці адна толькі Ганна такая. Перадай данік старому, каб ён памог схаваць яе дзяцей. Саша ўздрыгнула, пачуўшы пра дзяцей. Няўжо немцы могуць крануць дзяцей. Так, яны ўсё могуць. Дагэтуль слухаючы хлопцаў, яна без страху разважліва думала пра тое, што з арыштам ганны могуць выплыць на паверхню асенне здарэнні, уцёкі партызана з калодзежа, смерць Кузьмы. Яна вырашыла сказаць пра сваю асцярогу Владимиру Ивановичу каб ён на ўсякі выпадак меў на ўвазе. Калі ж успомнілі пра дзяцей, яе панавала тое цяжкае пачуццё, ад якога яна страшэнна пакутавала, бо цяпер ёй здавалася, што толькі адна яна такая баязлівая, а ўсе іншыя страху не ведаюць. Наіўная жанчына – Яна не разумела, што сіла не ў тым, каб зусім не мець гэтага пачуцця. Смерці баяцца ўсе, а ў тым, каб умець перамагаць страх і перамагаючы яго, сумленна выконваць свой абавязак. Яна не хавала свайго пачуцця да адданіка полі, нават ад чырвонармейцаў суседзявалі цяпер. Перад Уладзімірам Івановичам яна ніколі не выдасць, свайго страху ніводным словам, ніводным рухам. Таму і пра апаску сваю вырашыла маўчаць. Але сам камісар усё помніў, усё улічваў. Да здарэння з кузьмой не дакапаюцца, — спытаўся ён у Даніка. «Не, — упэўнен адказаў хлопец, — ніхто ж нічога не ведае, абы маўчала тётка Хадоска. А яна будзе маўчаць. Яна набожная стала дзень і ноч моліцца, хіба толькі старому можа паспавядацца. — Асцярожнасць таварышы ў падпольнай справе – аснова поспеху. Мы павінны ўсё бачыць і ўсё ўлічваць наперад і берагчы сваіх людзей. А здраднікі, гусіў гэты і іншыя, нікуды яны ад нас не дзенуцца, не схаваюцца ад народнага суда. Мы пакараем іх. Ціханка крыху ўтаймаваны суровасцю і бацькоўскай лагоднасцю Лялькевіча зноў загарэўся помстай. Дручыце мне, мне, таварыш камісар. Ох, <laughs> рызыкант. Хочаш, каб змянілі п'яных паліцаяў зондер камандай? Каму ад гэтага стане лягчэй? Як і рызыкі не будзе. Я б падпільную яго дзе-небудзь пад горадам, э, як ляснічага, каб не падумалі на нашу вёску. «Праўда!» – раптам патрымаў Данік. «Дазвольце нам стукнуць гэтага гада! Няхай ведае, як кідаць дзяцей, піць кроў людскую!» <laughs> «Як ляснічага, кажаце!» «А ці шмат гэта дасць цяпер нашай барацьбе?» «Я хачу, каб вы заўсёды ставілі сабе такое пытанне, пытанне. І заўсёды помнілі: мы не забойцы, мы суддзі. Мы караем ад імя народа, і народ павінен ведаць, хто і завошта пакараны, галоўнае ведаць, кім пакараны. Кожны наш стрэл па ворагу павінен узнімаць новых барацьбітоў, папаўняць нашы радыі, Я сказаў вам: гусеву нашай кары не мінуць, але я катэгарычна забараняю самавольныя анархічныя дзеянні. Я папярэджваю, што надалей буду сурова караць тых, хто парушае дысцыпліну, законы падпольля. Майце на ўвазе, гэта ясна? Ясна. Уладзімір Іванович ціха адказаў Данік. Пісталет у цябе ціхан я забіраю, каб ты не нарабіў глупства. І на першы раз папярэджваю. Юнак цяжка ўздыхнуў. Шкада было расставацца з пісталетам, які ён знайшоў яшчэ тады, калі яны з данікам збіралі зброю на месцы бітвы. Пісталет ужо неаднойчы паслужыў яму як зброя помсты за вялікія крыўды народа. хвіліну заснула Саша ў тую ноч і адразу убачыла сон. Бяскрайнее, роўнае, роўнае без узгорачка, без куста, заснежанае поле. Яна ўзіраецца да болі ў вачах у гэтую белую роўняць і раптам бачыць на полі, Ва ўсім белым паўзе чалавек. Яна пазнае пецю, Ён працягвае да яе рукі просіць дапамогі нешта крычыць. Яна хоча закрычаць у адказ і не можа, няма голасу. Яна бяжыць насустрач, але ўзнімаецца страшэнная віхура. Саша змагаецца з ветрам, выбіваецца з апошніх сіл, але з жудасцю заўважае, што віхура адносіць яе назад. Яна не набліжаецца да Пеці, а аддаляецца ад яго. І ён астаецца адзін сярод гэтага страшнага поля. Маша прачнулася аблітая холодным потам. Сэрца калацілася так быццам сапраўды, яна толькі што доўга бегла, змагаючыся з віхурай. За акном шуміць ветер, та поле ажно звіняць абледзянілым голлем, шоргаюць ім абстраху хаты. На шыбах шархаціць сухі снег. Гэта добра, што такая ноч успомніла я на словы Лялькевіча і адразу пачула яго самога. Ён піў ваду каля дзвярэй, дзе стаяла вядро. Напіўся. І асцярожна, без мыліцы, каб не стукаць, трымаючыся за лаву і за сцяну, пачаў прабірацца да ложка. Ох! трэба ставіць яму ваду. Як гэта мы не здагадаліся, падумала Саша і шэптам паклікала. Уладзімир Іванович. Ён не адказаў, стаіўся недзе, на паўдарозе хацеў схітраваць. Уладзімир Іванович, можа вам не здаровіцца, што вы ўжо двойчы п'яце ваду. Не, Саша, я здоровый. Мне просто не спится, и я тупаю по хате. А я заснула. Вы кричали у сне. Ах, я соснила страшный сон. Бачила Петю, и он поус по поле. Вы думали про хлопцев, як будуць яны паўсці да склада, Таму вам і прыснілася гэта. Каля стала заскрыпеў слончык. Лялькевіч недзе там сеў. А мне... Мне, зразумейце, цяжка. Цяжка адчуваць сваю бездапаможнасць. Мне хочацца... Мне трэба быць разам з хлопцамі. Яны такія маладыя і нявопытныя. На ляжанцы ўздыхнула поле. Таксама не спала. Але яна нічога не сказала таму і яны змоўклі. Thank you. Дні тры назад каваль, які стаў такі папом, заглянуў да Лялькевіча і сказаў: Іванович, хлопцы давно замахваліся на хлебныя склады на станцыі. Немцы да ліха нарабаванага збожжа туды навезлі. Я доўга прыглядаўся і ўсё стрымліваў хлопцаў. Небяспечна, не вельмі склады загарацца зімой. А цяпер ёсць магчымасць. Я сёння быў там на пахаванні стрэлачніка. Магчыма, каб не выставляць дадатковы пост, немцы дурні падсунулі пад самы склад на запасную каляю бензацыстэрну адну <laughs> хлапушку под гэтую цистерну і ўсё да Бога, і бензін, і склад. Дарэчы, ох, падае барометр гудзяць ногі. Трэба чакаць мяцеліцы. Нам на руку. Ха, <laughs> ось гэта ўжо будзе залп. Ён будзе далёка чуваць і відаць, сказаў Лялькевіч. Дачакаліся дня, калі пайшоў снег, і позна ўвечары хлопцы рушылі на заданне. Пайшло пяць чалавек: Анатоль, Данік, Тхан, Павел і Лёнік. Але план аперацыі абмяркоўвалі з камісарам толькі данік і цішка. Анатоль не прыйшоў з меркаванню канспірацыі, а новыя члены арганізацыі, як было дамоўлена, нічога не ведалі пра Лялькевіча і Сашу. Саша ведала ўсе дэталі гэтага плана. І станцыю, якая знаходзілася кіламетраў за 10 ад іх вёскі за лесам яна добра ведала. Таму яе ўяўленні былі такія яскравыя, быццам раскрыліся сцены хаты, расступіўся лес, і яна ўсё бачыць наяве. Вось хлопцы выйшлі з лесу, і па глыбокім снезе абходзяць пасёлак. Добра, што ідзе снег і замятае адразу сляды. Вось яны ляглі ў кустах на беразе ручая, адгэтуль да склада нейкіх метраў трыста, правяраюць зброю. Далей паўзуць толькі трое: Анатоль, цішка і данік. Захутаўшыся з галавы да ног у белыя балахоны, пашытыя ёю Саша з тых накрухмаленых прапахлых нафталінам простін, які набывала яшчэ іх нявожчыца маці ў пасах дочкам. Каля штавялёў бярвення, што навалены па гэты бок чыгункі якраз насупраць склада стаецца Анатолю зброены нямецкім аўтаматам. У выпадку чаго ён павінен, прыкрыць адыход хлопцаў. Thank you. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.